Διαβάζουμε. Narrative. Βυθισμένες πόλεις. Archaeological sites are in abundance in almost every corner of Greece, and new excavations are always revealing new sites previously unknown. Λεξιλόγιο. Βυθισμένος, βυθισμένη, βυθισμένου. Sunken, Αρχαίος, αρχαία, αρχαίο. ancient, Το πράγμα. thing, Τελειώνω. to finish, to end. Ο ναός. Temple, church, Το κτίσιμο. building of a house. Το ερείπιο. Ruin, Προγραμματίζω. to plan. Υπόγειος, υπόγεια, υπόγειο. Underground, Η ανασκαφή. excavation, Η Μητρόπολη. cathedral. Ένα από τα πρώτα πράγματα που βλέπει ο επισκέπτης όταν φτάσει στην Άξο είναι μία μαρμάρινη πόρτα. Είναι η πόρτα του ναού του Απόλλωνα που το κτίσιμό του όμως ποτέ δεν τελείωσε. Τα απομεινάρια του αρχαίου ναού έχουν γίνει γνωστά ως παλάτια και η πόρτα του ναού ως πορτάρα. Υπάρχουν και άλλα αρχαιολογικά μνημεία στην Άξο. Κάτω από την παραλία της Γρότας υπάρχει θαμένη στην άμμο και συνεχίζεται μάλιστα και κάτω από τη θάλασσα, μία μικυναϊκή πόλη και δίπλα στην παραλία έχουν εντοπιστεί ερήπια από κτίσματα της νεολιθικής εποχής. Σε αυτό το χώρο προγραμματίζεται να γίνει αρχαιολογικό πάρκο, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βλέπουν μία αναπαράσταση της Μικυναϊκής πόλης με τα σπίτια, τους δρόμους και τις πλατείες της. Σε ένα άλλο σημείο της Νάξου, κάτω από την πλατεία, μπροστά από τη Μητρόπολη, έχουν βρεθεί ίχνη από μικυναϊκά τείχη, τάφη και ακόμη εργαστήρια κεραμικής. Υπάρχουν σχέδια όταν τελειώσουν οι ανασκαφές να δημιουργηθεί ένα υπόγειο μουσείο κάτω από την πλατεία όπου οι αρχαιότητες θα διατηρηθούν όπως ακριβώς βρέθηκαν.